nitaanza kutoa mifano kidogo ya baadhi ya vitabu vya masufi Allah ni shahidi mimi sijatafuta kitabu hata kimoja kwa maana labda kunua niwe nacho haina haja na wasuoni wametuandikia mambo haya yatosha kuvijua hivi vitabu vya uchawi lakini ndani yake wakanukuu kama ushahidi kuonyesha kwamba hawa mabwana walikuwa ni wachawi kimfano Abu Hamid Al-Ghazali huyu imamu imamu Al-Ghazali huyu ambaye ana vitabu vingi vya dini lakini pia alikuwa na vitabu vingi vya uchawi hebu sasa ushishangae Dr Sule na watu tulisema haya mambo hii ni sawa na kuona matiti kwa mwanamke kuna mtu anashangaa mwanamke kuwa na manyonyo huwezi shangaa hata kama ndada yako huwezi shangaa lakini ukimwona mwanaume katuna kwenye vi, kwenye kifua ana vititu unashangaa ushangaa shangaa utashangaa ukimwona mwanaume ana ndevu huwezi shangaa ukimkuta mwanamke ana madevu namna hii chana utashangaa utashangaa utashangaa ukimwona mwanamke anakwenda kwa kujikatakata hivi na kutupa mikono unazishangaa lakini ukimwona mwanaume utashangaa utajua hapa pana mtihani hapo nasalullah salamata alafi si ndio kwa sababu ashay min ma'danihi la yustaghrabu kitu kinapotoka sehemu yake hakionekani ni kigeni sababu hiki kimetoka katika maadani yake sehemu yake kwa haya mnoyaona hawa mabwana wanaofanya kina Dr. Sule kina Diwani na magenge yao huku na mashekhe wengi wa kisufi hawa watu wamejitokeza wazi hawa kuyasema na kuyatetea lakini asilimia tisini ya mashekhe wa kisufi mambo ya ukuhani na unajimu ni ishu yao mavitabu wanayo uganga wanaofanya wa ukuhani ndio wanaogua wachezaji mipira kuna mambo toyaacha kwa maslahi sasa hivi lakini twajua kuna watu ndio wanaogua wachezaji mipira kuna watu mashehe humu nchini ndio waganga wa Azam ndio waganga wa Yanga ndio waganga wa Simba wakiwa na mechi zao ni mashekhe tawajua sababu kuna watu walikuwa tuwazungumza unatosema ah masumbuka yule bwana mganga bwana moja mbili tatu wasumbuka na watu wanafunzi wao bwana kwa haya ni mambo yana yana silsila yana historia yametoka kwa mashekhe wa kisufu mashekhe tarika ndio maana huwezi kukuta mambo hayo kwa maulama wa ahli sunna kina alimamu imam Ibn Taymiyyah kina Ibn al kina alimamu imam Dhahab huwezi kukuta wamenasibishwa mambo hayo huyo Abu Hamid al-Ghazali ambaye ni Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Tusi Zainuddin Abu Hamid al-Ghazali al-mulaqab bi hujjati al-Islam huyu bwana ni katika wenye vitabu ana vitabu maalum ana kitabu kinaitwa atib arruhani liljismi linsani tibu ya ki, ya, ki, ya kiruhani matibabu ya kiruhani kwa kiwiliwili cha mwanadamu ana kitabu tanzilu alwafqi almuthallath kitabu hichi pia ni katika kitabu kinachozungumzia masala ya herufi na siri za herufi Abu Hamid nan Al-Ghazali Ibn Hajar al-Haytami pia ni sufi anasema ilmu al-awfaq ilmu al-awfaq يرجع الى مناسبات الاعداد يرجيه كوني كوزنسبشا كوزيوانيشا ايدادي وجعلها وجعلها نكوزجاليه على شكل مخصوص نكوزجاليه سي وجعلها نكوزجاليه على شكل مخصوص وشكل معلوم وهذا كان يكون بشكل من تسع بيوت kuna nyumba tisa kwa maana vile vyatengenezwa vya choro choro vibanda tisa hii tu natoa taarifu ya masala ya herufi kwa vitabu hivi na vitabu vimechapishwa vipo kwenye kitabu chake katika rasaili ya al-Ghazali anasema waman arada an yubsira al-jinn anayetaka kumuona jinni mushahadatan kwa kumshuhudia wa musadaqa na kuwa ni rafiki yake wa mukhataba akazungumza naye yasma'u kalamahu wakasikia maneno ya majini wa yuinunahu na wakamsaidia ala ma yuridu kwa anataka akaanza kusema falyaqra hapo naishia hapo sije na mimi kana ufundisha uchawi huyu Abu Hamid al-Ghazali aandika kwenye vitabu kwa hama bwana hawa mashehe wa kisufi wakivisoma ndo wanaanza kufanyia kazi majini wanakuja na mashaitani katika majumba yao au kwenye vilinge vyao ndo wanawatumia sasa ndo kama sasa atapelekwa jini akawa anakwenda kufanyaje ku kula faili la la kesi huko mahakamani haya au jini anakwenda kulichukua anatoa story sababu ana stori nyingi anaona kama zile stori nyingi na ule uhalisia utahalalisha kitendo ah, ah. yani stori kwamba ah, kuna mtu fulani alifanya hivi jini akaleta faidi ah mambo ipo haya ni elimu hiyo sio sababu ya kuwa ni halali eh uchawi haya mambo yakubalika kwamba yapo lakini hayafai na ni uchawi kweli jini anamchukua mchawi anambeba anamsafirisha anampeleka mji mwingine na wakati mwingine zile azaim na gani ya Kigoma ndo akuta sasa mchawi kaanguka uchi yuko uchi barabarani puu alfajiri na ungo hujui kuna mipango yazikana makubaliano kama vile bodaboda likubaliana hapa mpaka Mbagala elfu kumi kufika njiani bwana anambia bwana sasa mimi bwana hapa na shilingi 9000 lakini ya, ah, au 10000 ulishatoa kufika Mbagala bwana nipeleke mpaka Kisamvule Mwambia ah, mimi nakubwaga hapa hapa mimi na mkataba umekwisha. Ndio mchawi kuona kababu na jini pando asubuhi watu wameona uchi. Huyo jini kambwaga. Shetani yamalizana. Haya eh, mambo yapo lakini si kwa maana yafaa. Kwa wanafundishana. Tena anaeleza kwa wala hum hashishatuhu tusamma bihashishati rasin. Hawa mashaitani wana hashish. Ndio Dr. Sula anasema yeye ana buhuri bukhuri yake yaitwa ubani mashtaka kwa shetani anahitaji bukhuri na anasema kuna siku ambayo anafukiza mmemsikia nadhani sauti ipo yani ni uchawi typically shetani anahitaji buhuri kuna harufu hahitaji ndio anoifukiza siku gani ya Ijumaa ni siku maalum tubkharu shekhan hawa anasema zina zinafukizwa hizo min auraqiha sasa maneno yako mengi lengo langu nataka niwaonyeshe tu kwamba haya yote aliyozungumza Dr. Sule na genge lake yote ni uchawi na yote yapo kwenye vitabu vya uchawi au wanaotuoni wameanukuu kueleza zile njia zao za uchawi mwingine ni Muhiddin huwa Muhiddin Abu Bakr Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad At-Tai maarufu kwa ibnu ibnu arabi shekhu sufia ni shekhe wa kisufi kama abu hamid al-ghazali hata annahum yusammunahu shaykhan akbar wanamuita kwamba yeye ni shekhe mkubwa ibnu man ibnu arabi na ana vitabu katika vitabu kinaitwa al-kibritu al-ahmar كبريت الكبريت الأحمر kinanasibishwa kitabu hicho kwa Ibn Arab japo baadhi ya wanaozuoni nasema kunasibishwa kwake kusahi kwake kuna nadhar lakini ana kitabu kinaitwa al-aqd al-manzum fima tahtawihi al-huruf min al-khawas wal-ulum hizi herufi hizi zina mambo yake na pia ana kitabu al-mabadi fi al-ghayati fi maani alhurufi walayat wa kulluha matbu'a na vitabu vyote vimechapishwa huyo nani ibn man ibn arabi ni sheikh wa kisufi na kuna maneno kwenye vitabu uzuri wa haya mlionukuu maana kila kitabu alifotolewa mifano ya uchawi ulioandikwa ukurasa fulani ukurasa fulani ukurasa fulani kaandika hivi ukurasa fulani kaandika hivi mwingine Abul hasan ash-Shadhili sasa huyu tariqa yake ni maarufu sababu Shadhilia wapo paka Dar es Salaam wamejaa naona wataumia sana anaitwa Ali ibn Abdullah ibn Abdul jabbar ibn Tamim ibn Harmus au bin Hurmus ibn Hatim ibn Qussi ibn Yusuf Abul hasan ash-Shadhili na hiyo ni nisba shadhila ni kijiji katika maeneo ya Afrika ya ya, ya, ya juu ya Kiarabu maeneo ya Moroko huko magharibi huko wanasema huyu ni muasisi wa tariqa shadhilia ukisikia mashadhili wote duniani hapa hapa Dar es Salaam pana msikiti kabisa wa shadhilia si ndio na mashekh huyu ndo muasisi wa tariqa hii Abul Hasan Ash-Shadhili wale ambao nilisema kule Kilwa salamu yao ni Allah eh kubisha hodi kwao Allah Allah Allah Allah niliposema hivi wenyewe vijana wa kilo waliosoma kule Ihya eh, nimetumwa kwenye grupu lao wamenisema sana vibaya tukana mashehe ah, sasa kweli mimi nimekwenda kule Kilwa Kiswani kijana kaniongoza kufika kwenye nyumba Allah ndani aitikiwa Allah mpaka tukenda kwa mudiri bwana wa ihya kijana Allah ndani pale pakawa pana binti shekhe alikuwa na mgeni lakini yuko dukani yule binti akajibu Allah yani wamelelewa baadaye shekhe kamaliza mazungumzo kijana akasema Allah shekhe akasema Allah ndo tukaingia tukienda kwa mzee mwisho uko Sharifu ana miaka kama tisini kufika pale Allah Allah Hii kabili mwisho niulize hii Allah Allah ndo nini? Japo nishaelewa ndo kama kubisha hodi lakini nataka kujua sasa mzee akanambia hii ni salamu hii ni kubisha hodi katika tariqa ya shadhilia hapa kwetu ama alqadiria wao unasema tu assalamu alaykum na maana yake ni wahidu Allah mzee anaambia alivyokuwa na talbisi ndo nini hata hiyo kweli wahidu Allah ndo nini ndo salamu hiyo au ndo kubisha hodi huko sasa mzee nikamwambia mzee wahisani yako sisi tunaona mtume katufundisha njia ya istidhan unapokwenda kwenye nyumba na huu ni mlango maalum wako hata katika riadhu salihina sasa tariqa ya bwana mtume tariqatul muhammadiyya ya rasul alayhi salam na tariqa ya shadhilia ipi yafaa kufuatwa mzee anambia wewe wahabi wewe wewe wahabi umma umefikishwa sehemu mbaya sana na hao sasa huyu Abul Hasan Ashadhili huyu bwana ana vitabu vya uchawi kabisa na vitabu vya uchawi kabisa kata kitabu maarufu cha Abul Hasan Ashadhili ni Asirru Aljalil fi khawasi hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel mpaka Abul Hasan ndio maana haya mambo tunasema yanaumiza sana tuliwahi kuzungumza kwamba usufi ni uzandaka usufi ni uzandaka ni unafiki ni kufru iliyoingizwa katika Uislamu kwa jina la tasawuf ina mambo mengi na mauchawi maunyota ma haya na mengineyo Abul Hasan Shadhili huyu tukifufua historia yake najua mashadhilia wataumia sana huyu alifukuzwa kule magharibi akaelekea katika mji wa Misri kwa sababu ya haya mambo ya kiuchawi na uzandaka mara watu wanaruka na paa kama mwewe wachawi akafukuzwa akaelekewa Misri akaelekea Misri alfasi ambapo pia kuna tarika ya fasia alfasi akasema wa huwa anasema wa huwa yakussu qissata intiqali shadhili min shadhila ila misr aelezea kisa cha bwana kutoka shadhila kwenda misr walamma safara ila misr katabu ila sultani misr wale watu kutoka magharibi wakamwandikia mfalume wa misri mukatabat walimpelekea barua mbalimbali wakamsemaje innahu sayaqdumu alaykum misra magharibiyu huko kwenu atakuja misri mtu kutoka magharibi minazanadika ni katika zanadiqa akhrajnahu min biladina tumemtoa si katika mji wa maghrib abul hasan shadhili muasisi wa madhhabu ya shadhili alifukuzwa magharibi kwa sababu ya uzindiki alokuwa na leo hapa ni bwana mkubwa ni wali yani hapa washadhilia maana kinamtaja wali wao kama ingekuwa nafasi ni watawala manake mimi nikitoka zikawa unanikata kichwa lakini magharibi alifukuzwa akaelekea wapi Misri na watu wa magharibi ambao ni nchi kama za Morocco sasa hivi wakaandika wakaandika barua kupeleka Misri kwa mfalme au mtawala anakuja huyo tumemtoa katika mji kwa sababu ya usindiq hina atlafa aqaida almuslimin pale alipoziharibu itikadi za waislamu wa iyyakum wa an yakhdi'akum barua zinakwenda tahadharini asije akakuhadaeni bihalawati mantiki kwa sababu ya utamu wa mantiki wakizungumza wana maneno matamu halawa fa innahu min kibari almulhidin ni katika wakubwa watu mulhidin mulhidin watu wametoka katika uislamu satizama leo tariqa wafuasi kiongozi wao watu walimhukumu wakati huo ni mulhid ni zindiq leo amekuwa ni wali ndio maana ya matariqa wallahi tumezungumza haya matariqa ya kisufi haya ni zandaqa na kama kuna umuhimu au masala ya tariqa kwa nini kuwa na tariqa ya Abu Bakari mpaka ya Shadhili hivi ukimtoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuna walii زيد أبو بكر الصديق التقي من هكونا طريقة يا أبو بكر من هكونا طريقة يا عمر من هكونا طريقة يا عثمان من هكونا طريقة يا علي من هكونا طريقة يا ابن عباس من هكونا طريقة يا أبو موسى الأشعري إذا طرق من هكونا جابا لقادرية شاذرية نكشبندية جشتية من هكونا فلان وكواتفوتا نمزانادق من هكونا ndio amekuwa ndio mawali ukitoa wale waliozushiwa kama kina Sheikh Abdul Qadir Jailani wameeleza ulama kama Ibn Taymiyyah mambo mengi amezushiwa na wingi wa maisha yake yalikuwa ni salah na sunna hmm? kwa hiyo wakaendelea kusema wa ma'ahu istikhdamati min aljin na ana yeye tabia au utaratibu wa kutumia majini ukitazama neno haya yanapatikana katika tabaqatu shadhilia al-kubra ukurasa wa 42 na mifano yake ipo ambayo anaelekeza ukitaka hivi ukitaka jini kuna uradi anasema wasakhir li kama sakharta riha wepesishie mimi kama sakhirta kama uliofanya taskhiri arrih kufanya upepo wal ins na wanadamu wal jinna wal husha wat wal nabiyika Suleiman kwa mtume wako Suleiman bin Daud muona Suleiman bin Daud Dr. Sule bia amemtaja eh? ndio anapokwenda kwamba yale aliyofanywa Suleimani wana matalasimu wanaandika na wao wapewe ile taskhiri ya kutumia viumbe kama vile Suleiman na Suleiman alisemaje wahabli mulkan la yambaghi li ahadi min ba'di ya musiki na ufalme huu lakini wanautaka kwa njia za nini za kichawi na kishirikina kwa hiyo maneno kama haya ukiyasoma wasakhir li كما سخرت الريح والإنس والجن والحش والطير لنبيك سليمان بن داود عليهما السلام تسابو مبيل انتو بانا وبهيا وشرحيا وادرنا واسم مجينة ساكي شيطاني ساسينا دعاها يلويك لكي رابوك وخلانا yani kuna hapa watu wakisoma hayaeleweki ndio ya majina ya kishetani lazima iwemo katika ndio zile azaim tulosema jana una unatabania kama kwenye unatabania yale maneno unayasema unafundishwa baadaye kama uko chumbani unaona sasa majini yamekutokea sasa nakuja haya mambo yako mengi tuachane na maneno yao tukienda kwa ibnul haji التلمساني عن امبني محمد بن محمد بن محمد بن الحاج ابو عبد الله العبدري المالكي الفاسي الفاسي صاحب كتاب المدخل انغاليا ختاري وانا في كتاب وقت مغيره يقررون السنه دنياك lakini watu waliingia katika fitna hizi yeye ana kitabu kinachoitwa Shumusul Anwar wa Kunuzul Asrar kitabu vya kiganga na kichawi hivyo na kitabu ameandika ubwana bwana katika mifano anasema wataslitul jinni tuktabu suratul jinn kitaka majini sasa uwafanyie taslitu yatumie inaandikwa suratul jinn fi ina'in kwenye chombo watamhuha alafu unaifuta siendelee sasa sababu ndo ndo uchawi wenyewe wanafundisha sasa kuwa na mavitabu mengi kuna aliyafi ambaye Abdullah bin As'ad bin Ali aliyafi ambaye walahu difa'u kabiru ani sufia na huyu naye ana kitabu kinachoitwa Ad-Durr An-Nadhim fi khawas al-Qur'an al-Azim al quran al azim وهو كتاب يحتوي على أمور السحرية ها مثل الأوفاق الأوفاق نزل zile elimu sasa za kuanisha herufi wa dawair mambo mengineyo kama nilivyosema hawa mabwana wako wengi sana wameandika vitabu vya uchawi hii ilikuwa ni tulibakiza jana kidogo sio jambo kubwa sana ambalo leo ilikuwa tulizungumze kwa maana leo tuna jambo kubwa ambalo ndio maudhui ya kumradi Dr. Sule na genge lake. Wote walikuwa ni tuwape sura Waislamu kwamba hawa mabwana wanaoyazungumza wanaoyasema yote ni ukuhani, ni unajimu na ni uchawi na ni shirki billah na ni haramu kujifundisha na kueneza kwenye jamii. Mambo ya elimu ya nyota, nyota yako hivi, hii yote ni ilmu za haramu, ni sihiri na Uislamu uko mbali wa mambo haya mpaka kuna wale wachungaji wengine wanataka kuyaingilia mambo ya Kiislamu kwa sababu ya kukurubishwa na hawa mara wanafanya nao mijadala na kadha wanazungumza pia wanahusisha kama vile Uislamu na mambo ya uchawi kwa sababu ya hawa kina Dr. Sule na Uislamu uko mbali na uchawi kwa aya nyingi na hadithi nyingi uko mbali na mambo ya nyota na unajimu Uislamu uko mbali na ukuhani uko mbali na mambo haya na tabia zao chafu mara wanaotoa wanawake mashaitani mbele za watu wanaanguka tabia mbaya kabisa ni watu wahuni kwa lugha nyingine kula mali za watu kwa batil na kuangusha wakina mama kwenye viwanja kadha hawana murua hawana akhlaq bora za dini na watu wana akili bwana yule Dr. Sula akizungumza sababu kanyoa kiduku sasa kule chini watu wanasema ah, huku shewa vipi kiongozi wa dini kanyoa kiduku yani kuna watu wana maarifa na vitu vingine vinatia taani kionekana mbona kama muhuni eh muhuni saonekana wazi na matendo ya kiuni na lugha za kiuni sizipo nazungumza kihuni tu kula pesa za watu wameanza muda mrefu kuwatapeli waislamu kwa sababu waislamu kwa bahati mbaya hawaujui uislamu hawajui tauhid hawajui akida sahihi kwa wakipatwa na matatizo na maradhi hawana pa kukimbilia kumbe haya maradhi na matatizo ya majini na sihiri dawa yake ni Qur'ani tu na nyuradi zilizofundishwa watakiwa kusoma mtu alikuja mbele ya bwana mtume ana kitu cha muuma si maradhi ya kawaida bwana mtume akamba eka mkono wako kuna maneno uyaseme mara saba alipoyasema alipona hakupona sasa hivi nataka kutoa elimu hii. Hii elimu yataka muda watu waislamu wafundishwe kupata na uchawi dawa yake ni nini? Uchawi hautatuliwi kwa uchawi, hata kama ndio umefanywa uchawi au na shetani, hatibiwi shetani kwa njia za kikuhani. Cheki ni Qur'ani tu. Mtume alikuwa anasema tu ukhruj ya adu Allah ana rasulullah. Khalas. Hakuwa na muda wa kukaa muda anazungumza na shetani amuulize haya wewe umetoka wapi umetumwa na nani lengo nini? Yakuhusu nini yote? we toka tizama kina ibn taimia rahmatullahi ta'ala alayhi ibn taimia mpaka alikuwa anamtuma mwanafunzi wake mtu ana jinne anamsumbua anamtuma mwanafunzi wake anamwambia nenda akamwambie ibn taimia anatoka anakwambia utoke kwa jina la Allah au kwa ajili ya Allah jinni anakimbia bali imenukuliwa alimamu Ahmad alikuwa anatumia viatu apeleka viatu tu jini akiona kiatu cha imamu Ahmad enda mbio kiatu watu walikuwa wa kweli hakuna njia kalete kondoo kalete ng'ombe kalete mbuzi kalete kuku mwekundu hakuna njia hizi uchawi unaondoka kwa kusomewa Qur'an Qur'ani ni dawa ni dawa ambayo inatibu maradhi hata ya kimaumbile kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala achia maradhi yale ambayo yasiyoonekana twaseme yasiyojulikana sababu yake naona yule mtu alongatwa na nini na nge sayyid alqaum wakati masahaba wamekwenda wakanyimwa ule ile ikramu ya ugeni baadaye sayyidul qaumi akaumwa na nini na nki baadaye akatumwa mtu kawaulize wale watu waliokuja kuna mtu aweza kutabana matabano kusoma kitu ikawa ni sababu ya mtu kupona sababu akasema sio tuweza lakini mpaka mtupe mbuzi hmm. wananyie hamkuwa wakarimu sasa sisi hatuwezi kufanya tu sio tufanye ubaya sio tufanye ihsani akaambwa mtapewa sahaba yule akenda akasoma sehemu imeng'atwa na nge kama vile leo ngatwa na nyoka pana sumu akasoma al fatih huku akitemea temea mate akapona sayyid alqawm suratul fatiha kama inaweza kuondoa sumu ya nge au ya nyoka kulingana na kuwa ya mtu anayesoma imani alikuwa nao ya kiasi gani kama huna yakini unaweza kuzisoma hata 100 mtu akawazidi kubadilika tu sumu ya panda sasa dawa za kimaumbile kuna kufunga bwana tumfunge hapa juu sumu isisafiri tofe kidonge ukikieka hapa sumu inafanyaje inanyonywa au kuna sindano hizi ni dawa za kimaumbile lakini kuna dawa ilahi tib alilahi yahitaji quwwatul iman kina ibn taymiyyah homa anasoma tu suratul fatiha saba sasa wewe una malaria kuna dawa ya kimaumbile bwana kuna mseto huu biidhnillah ukitumia unapona inawezekana sasa hakuna dawa kati ya kijiji ndio watu maisha walikuwa wanaishi hizo dawa wanazijuaje mtu anaamini Qur'an unanazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa mtu anajua Qur'an ni shifa anasoma Qur'ani maradhi anapona mtu anakwenda sana waislamu wasenge hangaika kwa hawa makuhani lakini waislamu wengi ilmu sahihi hawana na mashehe zao wamepoteza muda mrefu hawakuwasomesha watu dini sahihi bali wao wenyewe watasomeshaje dini sahihi aliyakuwa hawa mashehe zao dini sahihi hawajui japo tutajua wanaumia kwa maneno haya lakini dini na uislamu sahihi hawana kuwakuta watu wamehangaika sana wanahangaika mtu akiumwa na kichwa mtu atakufanya biashara enda huku na kule nani anatoa riziki ni Allah tabarak wa taala muombe Allah tabarak wa taala akupe riziki ziko baadhi ya dua za kuomba riziki tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala muombe Allah akupe riziki halal Ibrahim aliwaombea watu wa maka warzuqu ahlahu min athamarat omba dua Allah niruzuku riziki ya halali tayyib itakayonitosheleza mimi na watoto wangu muombe Allah nyakati bora za kuomba zinajulikana unapokuwa umesujudu mtume anasema aqrab ma yakunu liabdi min rabbihi wa huwa sajidun ad du'a mtu anakuwa karibu na mwana wake wakati amesujudu zidishani dua muombe Allah Allah ndio kila kitu anafanya Allah anatoa riziki Allah anampa mtu mtoto hata kama asbab zile sababu kwa sababu sababu zimeekwa lakini sababu ni tabia bimashiati llahi tabarak wa taala na sababu wakati mwingine inaweza kuwa ni kawia lakini zisifanye kazi kwa sababu Allah hajataka na wakati mwingine sababu zikawa dhaifa au hakuna na Allah akitaka jambo la tuelewana lakini ni kumtegemea Allah tabarak na hakuna jambo kubwa kama tawakkul ala Allah tabarak waanza biashara yako mtegemea Allah muombe Allah akufungulie riziki tumefundishwa nyuradi kila asubuhi na jioni baadhi ya nyuradi ukitazama madhumuni yake ni kuomba riski kwa Allah siko nyuradi nyingi za asubuhi na jioni kuomba hifadhi ya mali yako lakini waislamu wangapi unajua uradi kwamba kuna adhkari asubuhi nikae nisome baada waislamu wangapi ni wachache sana sisi wakati mwingine utapata tabu wakati mwingine tuna act ana mtu akikuona kama hivi kama kimfano huko kwenye mahoteli au mtu akiingia akiona haya matabu labda wa, wafanya kazi kazi wa hoteli unaingia na matabu umetoka ajua huyu mtaalamu kwanza kwa ustazi bana waombea dua ujue mkenge atakakuingiza hmm? upo kwenye gari labda una kitu wasome kwa Kiarabu na siku moja nilipo kwenye feri nilikuwa naja hapa hapa nina hutuba mwenyewe natazama zile nukati zangu na mnamtiririko wa kuzungumza basi kuna mtu ustazi samani omba dua ustazi kaona ile Kiarabu hapa kwa kama njaa tena ya kusumbua nini waweza eh ndio anaomba hata kama wanasema ndio sio ya rukia kama hiyo dua ya sawa eh pia sinaweza kuombea eh lakini yeye malengo yake yashamdua sawa sababu waislamu elimu sahihi hawana watoto wetu tumefundishwa kabla ya kulala kuwaombea hifadhi nyuradi zimefundishwa ukishtuka usingizini mandoto ya ovyo umefundishwa usemeje huwezi kuhaha ukisoma dini vizuri ukaijua tauhidi na mafunzo sasa huwezi kuhangaika kwenda kwa waganga wataka kupandishwa cheo muombe Allah alafu zifuate sababu za kimaumbile sababu za kimaumbile kwenye cheo chapa kazi vizuri kama ni mwalimu fundisha kwa bidii meneja wa shule anaweza kupandisha bwana utakuwa second master sasa kufanya ndio sababu za kimuumbile ya nini usafiri ukaambua ukalia fenesi wataka kazi upandishwe cheo enda kalia fenesi kuna mahusiano gani ya kupandishwa cheo na kukalia fenesi au ulete nazi ndio unatoka yenyewe ndio wana watu wahangaika dunia lakini wallahu ukisoma dini maisha mepesi sisi watoto wetu hawana herizi watoto wetu hawana mivuje hatuwatii masinzi usoni saa ya kulala na watoto wanaishi kuna watu wanawahaka mtoto akizaliwa anakamba mkono huu nyeusi anakamba mkono huu nyeusi anakamba kwenye shingo anakamba kiunoni nini hii kakufundisha nani haya sababu watu wamekosa ilmu na haya kayachukua kwa nani kuna mwalimu kenda huko kuna mganga kenda huo ustadhi maustadhi uchwara wako hao